24 skirsnis Garsaus labdario Edmo Šampiono 1764-1852 pravardė. Ir ta jūsų kelionė į Paryžių bus pirmoji? Deja taip, nesu labai smalsus tiesa, bet sakau jums, ne aš dėl to kaltas, nors laikas ir tam ateis. Ir greitai manote vykti į Paryžių? Pats nežinau – Tai priklausys nuo tam tikrų aplinkybių. Norėčiau būti ten tuo laiku, kai atvyksite ir pasistengti, kiek tai man bus įmanoma atsilyginti už tokį didelį svetingumą, kurį man parodėte Montekriste. Su didžiausiu malonumu priimčiau jūsų pasiūlymą, atsakė šeimininkas, bet dėja, jei aš vyksiu į Paryžių, tai greičiausiai inkognito. Tuo tarpu vakarienį tęsėsi. Rodės, ji buvo patiekta tik Francui, nes nepažįstamasis tik paragavo vienu ar dviejų tų puikių patiekalų, kuriais jis vaišino nelauktai į svečią ir kuriuos tas nesivaržydamas skirto. Pagaliau Ali atnešė desertą arba tikriau nuėmė nuo statulų pintines ir padėjo ant stalo. Tarp pintinių jis pastatė nedidelę pauksuotų sidabro taurę su dangteliu. Ali pastatė tą taurę nepaprastai pagarbiai ir šitai sužadino Francų smalsumą. Jis pakėlė dangtelį ir pamatė žalsvą tyrę, panašią į šventagaršvės uogienę, bet jam visiškai nežinoma. Sumišęs jis uždėjo dangtelį ir žvilgtelėjęs šeimininką pamatė, kad tas pašaipiai šypsosi. Negalite atspėti, kas yra šioje taurėje, ir todėl jūs ima smalsumas. Taip prisipažįstu. Ši žalia uogienė – ambrozija, kurią Hebi patiekdavo ant Jupiterio stalo. Bet ši ambrozija, tari Francas, pabuvusi žmonių rankose turbūt pakeitė savo dangišką pavadinimą į žemišką. Kaip vadinasi paprasta žmonių kalba tas kanystas, kuriam beje nejaučiu ypatingo potraukio. Štai tvirtas mūsų materializmo įrodymas sušuko Sinbadas. Kaip dažnai mes praeiname pro savo laimę, jos nepastebėję, į ją net nežvilgtelėję. O jei ir žvilgtelėjome, jos nepažįstame. Jeigu jūs žmogus pozityvus ir jūsų dievas auksas, paragaukite šitos uogienės ir prieš jūs atsivers Perų, Guzarato ir Galkondos kasyklos. Jeigu esate vaizduoti žmogus, jeigu jūs poetas, paragaukite jūs ir jums dings galimybių ribos. Prieš jūs atsivers begaliniai toliai ir jūs klaidžiosite beribeise svajonių erdvėse, jausdamas laisvę širdyje, jausdamas laisvę sieloje. Jeigu esate garbėtroška, vaikotės žemiškosios didybės, paragaukite šios uogienės ir po valandaus būsite valdovas nemažos šalies kur nors Europos pakraštyje kaip Anglija, Prancūzija ar Ispanija, o žemės valdovas, pasaulio valdovas, visatos valdovas. Jūsų sostas stovės ant kalno, kur šeitonas nunešė Jėzų, ir nesilenkdamas jam, nebučiuodamas jo nagų, jūs būsite visų žemės viešpatijų aukščiausiasis valdovas. Juk tai vilioja ar ne, juoba, kad užtenka tik žiūrėkite. Tardama šiuo žodžius, jis atidengė mažąją paauksuoto sidabro taurę, pasikabino kavos šaukšteliu truputį užburtosios uogieniais, įsidėjo į burną ir palengva nurijo prisimerkęs ir atmetęs galvą. Francas nekliudė savo šeimininkui gardžiuotis mėgstamų skanėstų. Kai jis šiek tiek atsipeikėjo, svečias paklausė, o kas yra iš tikrųjų tas užburtas valgis? Ar jūs girdėjote apie kalnų senį? paklausė šeimininkas. Apie tą patį, kuris norėjo nužudyti Pilypą Augustą. Kalno senis Hasanas ibn Saba, siūsdamas į žygius savo fidavį pasmerktuosius, apsvaigindavo juos hašišu. Aišku, jūs žinote, kad kalno papėdėje, todėl tokia poetiška pravardė, jis valdė puikų slėnį. Šiame slėnyje plitėjo nuostabūs sodai, pasodinti Hasano ibn Sabus. O tose sodose buvo nuošalius pavieniais. Į tas pavienės jis susikviesdavo išrinktuosius ir vaišindavo, anot Marko Polo kažkokią žolę, kuri nukeldavo juos į dausas. Ten jų laukdavo amžinai žydį augalai, amžinai sirpia vaisiai, amžinai jaunus merginus. Tai, kad tie laimingi jaunuoliai palaikydavo tikrovę, buvo svajonė – Tačiau tokia graži svajonė, tokia svaiginanti, tokia karšta, kad jie parduodavo už ją kūną ir sielą tam, kuris jiems ją būdavo dovanojas. Klausydavo jo kaip dievo, eidavo į pasaulio kraštą, žudyti nurodytos aukos ir nemurmėdami mirdavo baise mirtimi. Nes vildavusi, kad tai tik perėjimas į tą palaimingą gyvenimą, kurį jiems buvo žadėjusi ši šventa žolė. Tai čia hašišas, sušuko Francis – Aš jį žinau, bet tik iš vardo. Taip, teisybė, mielas Aladinai, čia hašišas, geriausias, griniausias iš visų Aleksandrijos hašišų. Ji pagamino abugoras, nuostabus meistras, didis žmogus, kuriam vertėtų pastatydinti rūmų su užrašu. Laimės pardavėjui dėkinga žmonija. Žinote, tari Francas, aš noriu pats įsitikinti, ar pelnytai jį gerėte. Spręskite pats, mielas svetys, spręskite pats. Bet nesitenkinkite pirmų paragavimų. Pojūčius reikia pratinti prie kiekvieno naujo įspūdžio, švelnaus ar stipraus, liūdno ar džiaugsmingo. Prigimtis kovoja prieš šią dievišką žolę, nes prigimtis nesukurta džiaugsmui, jai mielesnė kančia. Reikia, kad nugalėta prigimtis kristų šitoje kovoje, reikia, kad tikrovį klausytų svajonės. Tuomet svajonė taps gyvenimu, o gyvenimas svajone. Bet kokios skirtingos tos metamorfozės. Palyginęs realaus gyvenimo sielvartus su įsivaizduojamu gyvenimo malonumais, jūs nusigręšite nuo gyvenimo ir atsiduosite amžinai svajonį. Kai paliksite savo paties pasaulį dėl kitų pasaulių, jums atrodys, kad iškeitėte neapoliečių pavasarį į Laplandų žiemą. Jums atrodys, kad iš dausų patekote į žemę, iš dangaus į pragarą. Ragaukite hašešo mėlą svetį, ragaukite. Užuot atsakęs, Francas paėmė šaukštelį, pasikabino nuostabiausios uogienės tiek pat, kiek jos buvo pasikabinę šeimininkas ir įsidėjo į burną. Velniai rautų, tarė jis norėjęs dievišką įskanėstą. Nežinau, ar bus malonius pasiekmys, bet pati uogienė visai nėra tokia skani, kaip jūs tvirtinate dėl to, kad jūsų gomurys dar nepripratęs prie nuostabaus šio daikto skonio. Sakykite, ar iš pirmo karto jums patiko austrys, arbata, porteris, triufeliai, visą tai, ką paskui pamėgote. Ar suprantate romėnus, kurie fazanus kepdavo su asafetida ir kinus, kurie valgo krekžių lizdus? Aišku ne. Tas pat ir čia. Pakentėkite savaitę ir nerasite pasaulyje kito tokio skanumino kaip šis – nors šiandien hašišas jums atrodytų labai neskanus ir nemalonus. O dabar eime į kitą kambarį, į jūsų. Ali paduos mums pypkės ir kavos. Abudu atsistoju ir kol tas, kuris buvo pasivadinęs Sinbadu ir kurį mes retkarčiais taip pat šitaip vadindavome, norėdami duoti jam vardą, davė paliepimus tarnui, Fransas įėjo į gretimą kambarį. Tas kambarys buvo įrengtas paprasčiau, bet nemažiau prabangiai. Jis buvo apskritas, palei sienas ėjo apskrita sofa. Sofa, sienos, lubos ir grindys buvo nuklotos brangiais kailiais, minkštais ir švelniais kaip puriausias kilimas. Tie kailiai buvo Afrikos liūtų su impozantiškais karčiais, rainuotų bengalijos tigrų, kapų panterų, ryškiai margi, panašus į panterus, kurią pamatė Dantį, pagaliau Sibiro laukių ir Norvegijos lapių. Daugybė jų gulėjo vienas ant kito, užtat atrodė tartum eini per vešlę žolę arba ilsiesi pūkų patale. Svečias ir šeimininkas atsigulė ant sofos. Jazmino šakelių pipkekočiai su gintariniais kandikliais buvo po ranka, pipkiais jo prikimštos tabako, kad netektų antrą kartą rūkyti tos pačios. Juodu pasėjėmė po pipkę, Ali uždegė ir nuėjo kavos. Stojo tyla. Sinbadas nugrimzdo į godas, kurios rodys nepaliko jo net kalbantis su svečiu. Francas atsidėjo tylioms svajonėms, kurios visada planko rūkant gerą tabaką. Draugė su dūmais nulekė visos liūdnos mintys ir sielą apninka žavingi sapnai. Ali atnešė kavos. Kokios norite, prancūziškos ar turkiškos, stiprios ar silpnos, su cukrumi ar be cukraus, nusistojusios ar verdančios, paklausė nepažįstamasis. Rinkiteis yra visokios. Gersiu turkišką, atsakė Francas. Ir gerai padarysite, tari šeimininkas. Šitai rodo, kad jūs linkęs į rytietišką gyvenimą. Tik rytuose mokama gyventi. Turiu prisipažinti, pridūrė jis su keista šypsena, kurią Francas pastebėjo. Kai atliksiu reikalus Paryžiuje, važiuosiu baigti savo dienų į rytus. Ir jeigu panorėsite vėl mane aplankyti, jums teks ieškoti manęs kaire, Bagdade ar Ispahane. Tai bus visai nesunku, atsakė Francas, nes aš jaučiu, kad man auga erelių sparnai, su jais apskrisiu visą pasaulį per vieną parą. Aha, tai hašišas veikia. Išskleiskite sparnus ir skriskite į tolimas erdves, nebijokite jų saugomas. Ir jeigu jūsų sparnai kaip į karo ištirps nuo saulės kaitraus, mes esame čia, kad jūs globotume. Jis pasakė Ali keletą žodžių arabiškai. Tas nusilenkė ir išėjo. Francas pajuto keistą pasikeitimą. Visas per dieną susikaupęs nuovargis, visas vakarų įvykis sužadintas nerimas, dingo kaip tą pirmą poilsio valandėlę, kai grimstai miega ir dar neaiškiai tą tai jauti. Jo kūnas įgėjo nematerialų lengvumą, protas neapsakomai prablaivėjo, pojūčiai dvigubai paštrėjo. Jo horizontas vis plėtėsi, bet ne tas rūškanas horizontas, kurį jis matė prieš užmėgdamas ir kuris atrodė miglotai grėsmingas. O žydras, vaiskus, nepriepiamas horizontas, regimas jūros žydrynėje, saulės spindėjime, jaučiamas vėjo dvelkime. Paskui aidint jau jūreivių dainos garsams, tokiems aiškiems ir tyriems garsams, kad iš jų būtų išėjusi dieviška melodija, jeigu būtų pavykę juos užrašyti, iš laivelio jis pamatė kaip prieš akis kyla Montekristo sala, bet ne kaip rūsti uola virš bangų, o kaip oazė dykumoje. Kuo labiau prie salos artėja laivelis, tuo plačiau liejasi daina, nes iš salos į padangę kilo paslaptinga žavi melodija, tarsi kokia nors loreliai būtų norėjusi paviliauti žvejį arba burtininkas Amfijonas pastatyti ten miestą. Pagaliau laivelis priplaukė krantą bet palėtė jį nestuktelėjęs lengvai, kaip lūpos paliečia lūpas, ir jis įėjo į olą, o žavingoji muzika vis netilo. Jis nulipo, o gal jam tik pasirodė, kad nulipo keletą pakopų, kveipdamas gaivų kvapnų orą, dvelkinti aplink kirkės olą, prisodrinta aromatų, nuo kurių siela atsiveria svajonėms, kupina ugnies, nuo kurios įsiliepsnoja jausmai ir išvydo viską, ką buvo regėjęs tikrovėje, pradedant Sinbadu, fantastišku savo šeimininku, baigiant Ali, nebiliu jo tarnu. Paskui viskas susijaukė ir išnyko, lyg paskutiniai šešėliai gestant stebuklingam žibintui, ir jis atsidūrė salėje su statulomis, apšviestoje tik vieno iš tų blausių antikinių žibintų, kurie naktimis sergėdavo miegą arba malonumus. Tai buvo tos pačios statulos, puikių formų, geidulingos ir kartu kupinos poezijos, su kerinčiu žvilgsniu, gundančia šypsena, vešliomis garbanomis. Tai buvo Frina, Kleopatra, Mesalina, trys didžiosios kurtizanys. Ir tarptų begėdiškų reginių, tartum skaistus spindulys, tartum angelas ant pagoniškojo Olimpo, išniro nekalta būtybė, šviesi vizija – droviai slepinti nuo marmurinių pasileidėlių skaiščias akis. Ir jam rodys, kad tas tris statulas apvaldė aistra vienam mylimajam. Mylimasis buvo jis. Jaus prisartino prie jo guolių su ilgomis baltomis iki kulkšnių krintančiomis tonikomis, su nuogomis krūtimis, su paleistomis banguojančiomis kasomis, tokiomis pozomis, kurios sugundydavo dievus – bet prieš kurias atsispirdavo šventieji. Jos žvelgė į jį tokiais nepalenkiamais rūgningai žvilgsniais, kaip gyvatį žvelgė į paukštį. Ir jis neturėjo jėgų priešintis tiems žvilgsniams, kankinantiems kaip glamonėjimas, geismingiems kaip pabučiavimas. Francas užsimerkė ir apsidairęs aplinkui paskutinį kartą pro miglas pamatė drovėje statulą susisupusią į skraistę. Paskui nieko neberegėjo – ji užvaldė neįsivaizduojami geismai. Tada prasidėjo nesibaigiantis mėgavimasis, nepraeinanti aistra, kurią pranašas Mahometas žadėjo savo išrinktiesiems. Marmuriniais lūpus atgyjo, krūtys sušilo, ir Francui pirmą kartą paragavusiam hašišo aistra pasidarė skausminga, mėgavimasis geismu kančia. Jis jautė, kaip prie jo karščiuojančių lūpų priglūsta marmuriniais lūpos, standžios ir šaltos it gyvatės žiedai. Tuo metu, kai jo rankos mėgino atstumti tą siaubingą aistrą, jo pojučiai pasidavė slėpiningo sapno žavesiai. Ir pagaliau po kovos, už kurią negaila atiduoti sielos, jis krito aukštėlninkas, uždusęs be jėgų, išsekęs nuo mėgavimosi ir atsidavė marmurinių meilužių pabučiavimams ir siautulingų sapnų kerams. 32 dalis Pabudimas Kai Francas atsipeikijo, jį supantys daiktai atrodė lyg sapnų tesinys. Jam vaidenusi, kad jis kapinių rūsyje, kur tarsi užuojautos žvilgsnis vos prasiskverbė saulės spindulys – Jis ištiesė ranką ir užčiupė pilką akmenį. Pakėlė galvą ir pamatė, kad guli susisupęs į apsiaustą ant sausų labai minkštų ir kvepiančių viržių. Vizijos išnyko ir statulos tarsi šmeiklos jam miegant išėjusios iš kapo dingo, kai jis pabudo. Jis žengė keletą žingsnių link saulės spindulio. Audringas sapnas buvo virtęs rame tikrovę. Jis suprato esas oloje – priejo prie skliautinės angos ir pamatė žydrą dangų bei mėlyną jūrą. Ryto saulės spinduliai vėrė bangas ir orą. Ant krantų sėdėjo jūreiviai, jie šnekučiavo ir juokėsi. Už kelių žingsnių nuo kranto išmetęs inkarą, grakščiai suposi jų laivelis. Valandėlė jis gardžiavosi jūros vėjų glostančių kaktą. Klausėsi, kaip vos girdimai pliuškena bangos duždamus į krantą ir palikdamus ant uolų baltus kaip sidabras purslų neirinius. Nieko nesirūpindamas, nieko negalvodamas, jis grožėjusi dieviškai puikiu rytu, kurį ypač gyvai jauti po fantastiško sapno. Pamažu stebėdamas atsiskleidusi jo akims gamtos gyvenimą, tokį ramų, tyrą, didingą, Francas pajuto, kokie neįtikimi jo sapnai, ir atmintis gražino jį į tikrovę. Jis prisiminė, kaip atvyko į salą, apsilankė pas kontrabandininkų atamaną, prisiminė požeminius rūmus, kupinus prabangaus, nuostabę vakarienę ir šaukštelį hašišo. Tik skaišioje dienos šviesoje jam pasirodė, kad praėjo mažiausiai metai nuo tų visų nuotikių. Toks gyvas buvo jo sąmonėje sapnas ir taip labai buvo užvaldęs jo mintis. Retkarčiais vaidenusi tos šmeiklos, tai sėdinčios tarp jūreivių, tai šmeikščiojančios tarp uolų – arba besisupančios laivelyje, kurios jam nešykštėjo malonumų savo glamonėmis. Vis dėlto jo galva buvo šviesi, kūnas puikiausiai pailsėjęs. Nei mažiausių sunkumų anaiptol jis jautėsi labai gerai ir su dideliu džiaugsmu traukė į krūtinę gaivų orą ir šildė veidą prieš kaitrius saulės spindulius. Žvaliu žingsniu jis prisartino prie jūreivių. Pamatę jį, jie atsistojo, o laivelio savininkas priejo prie jų. Jo malonybė Sindbadas tarė jis, liepė perduoti jūsų malonybė linkėjimus ir pasakyti, kad jis labai apgailestauja negalėję su jumis atsisveikinti. Jis tikisi, kad jam atleisite sužinoję, jog jis turėjo labai skubių reikalų išvykti į Malagą. Nejaugi visą tai tiesa, drauguži Gajatanai, paklausė Francas. Nejaugi yra žmogus, kuris karališkai mane priėmė šioje saloje ir išvyko man dar miegant. Yra antai jo jachta, ji tolstai skleidusi visas burės. Jeigu žvilgtelėsite pro žiūroną, tikriausiai pamatysite tarp įgulo žmonių ir savo šeimininką. Gajatanas parodė ranką nedidelį laivą, plaukiantį link pietinio Korsikos kranto. Francas išsėjėmė žiūroną, nustatė jį ir pažiūrėjo nurodytą kryptimi. Gajatanas neapsiriko – Ant denių atsigręžęs į salą stovėjo nepažįstamasis, kaip ir Francas, laikydamas rankoje žiūroną. Jis buvo su tais pačiais drabužiais, su kuriais vakare pasirodė savo svečiui ir atsisveikindamas mosavo skarelę. Francas įsitraukė nosinę ir taip pat pamosavo. Po akimirkos jachtoje pasirodė mažas dūmų debesėlis, jis gražiai atsiskyrė nuo laivo ir palengva įmė kilti į dangų. Paskui Francas išgirdo negarsų šūvį. Girdite? paklausė Gajatanas. Tai jis atsisveikina su jumis. Francas paėmė karabiną ir iššovė į orą, nesitikėdamas, kad šūvio garsas įveiks erdvę, skiriančią jį nuo jachtus. Ką dabar įsakysite jūsų malonybę? paklausė Gajatanas. Pirmiausia, uždekite fakelą. A, suprantu, tarė šeimininkas, norite rasti įėjimą į užburtus rūmus. Linkiu jums sėkmės jūsų malonybę, jeigu šitai gali suteikti pramogą. Fakelą to jau parūpinsiu. Ta mintis ir man kadaise nedavė ramybės. Aš taip pat tris ar keturis kartus mėginau ieškoti, bet pagaliau lioviausi. Giovanni, tarė jis, uždeg fakelą ir paduok jo malonybei. Giovannis padarė, kas buvo liepta. Francas paėmė fakelą ir įėjo į požemį. Paskui jį sekė Gajetanas. Jis pažino vietą, kur nubudo gulėdamas ant viržių. Tačiau bergžiai žiūrinėjo su šviesa olaus sienas. Iš aprūkusių vietų Franzas suprato, kad ir prieš jį daug kas šitaip ieškojo. Ir vis dėlto jis apžiūrėjo kiekvieną sprindį tos granito sienos, neižvelgiamus kaip ateitis. Į kiekvieną plyšį kaišijų medžioklinio peilio geleštę. Spaudinėjo kiekvieną iškilimėlį, tikėdamasis, kad pasiduos, tačiau viskas veltui – Be jokios naudos jis sugaišo dvi valandas. Pagaliau jis atsisakė savo keislų, Gajatanas triumfavo. Kai Francis grįžo prie kranto, jachta jam atrodė tik baltas taškelis horizonte. Jis prisidėjo prie akių žiūrono, tačiau net ir pro jį nieko nebuvo galima įžiūrėti. Gajatanas priminė, kad Francas čia atvykęs medžioti laukinių oškų – Francas visai buvo užmiršęs. Jis pasėmė šautuvą ir nuėjo paslampinėti po salą kaip žmogus, kuris greičiau vykdo pareigą negu pramogauja. Ir per 15 minučių nušovė ošką ir porą oškiukų. Tačiau tos oškos, nors laukiniais ir greitos kaip stirnos, buvo tokios panašios į mūsų namines oškas, kad Francas jų nelaikė medžioklis grobiu. Be to jį domino visai kitos mintys. Nuo vakar vakaro jis buvo pasidaręs tūkstančio ir vienos nakties pasakų herojumi ir nuolat pasijusdavo begalvojas apie Olą. Nors iš pradžių nesisekė ieškoti įėjimo į Olą, bet jis vėl ėmė jo ieškoti. Gaetanui paliepęs tuo metu iškepti vieną oškiuką, Francas ieškojo taip ilgai, kad grįžęs rado oškiuką jau iškeptą ir pusrytį paruoštą. Francas atsisėdo toje vietoje, kur vakare buvo pakviestas vakarieniais pas paslaptingai šeimininką. Ir vėl pamatė it žuvėdrą ant bangaus keteraus mažutę jachtą, tebeplaukiančią Korsikos kryptimi. Jūs sakėte, kad ponas Sinbadas išplaukė į Malagą, o man rodos, jog jis vyksta tiesiai į Porto Vekiją, tarė jis Gajetanui. Negi užmiršote, nusistebėjo valtį šeimininkas, kad tarp jau įgulos žmonių šiuo metu yra du korsikiečiai plėšikai. Ak, tiesa, jis nori juos išlaipinti krantą, tarė Francis. Taip, ta žmogus sako, nebijo nei dievo, nei velnio ir jam vieni juokai padaryti 50 mylių lanką, jei reikės padėti kokiam nors vargšui patekusiam į bėdą. Tačiau tokios paslaugos gali sukiršinti valdžią to kraštų, kuriame jis užsiiminėjo šitokią filantropiją, pasakė Francis. Na ir kas, atsakė Gajatanas juokdamasis, baisiai čia jam rūpi valdžia – jis ją nieku laiko. Tegul pabando jį persekioti. Pirma, jo jachta ne laivas, o paukštis. Ir kol kokia fregata nuplauks tris mylės, ji dvylika. Antra, vos tik jam kur nors išlipus į krantą, visur jo laukia draugai. Buvo aišku, kad Sinbadas, vaišingasis Francų šeimininkas, turi garbės bendrauti su kontrabandininkais ir visų viduržėmio jūros pakrančių plėšikais, o šitai teikia jam keistų savitumų. Franco jau niekas Montekristo saloje nebelaikė. Jis buvo praradęs bet kokią viltį atskleisti olaus paslaptį. Užtat nuskubėjo pusryčiauti, liepęs jūreiviams paruošti laivelį. Po pusvalandžio jis jau sėdėjo laivelyje. Paskutinį kartą jis pažvelgė jachtą, ji buvo bedingstanti iš akių Porto Vekijos įlankoje. Francas davė ženklą plaukti. Kai laivelis pajudėjo, jachta dingo. Draugė su jachta dingo ir paskutiniai praėjusios nakties pėtsakai – vakarieniai, sindbadas, hašišas ir statulos. Viskas susiliejo Francui viename sapne. Laivelis plaukė visą dieną ir visą naktį. Kitą rytą, kai patekėjo saulį, dingo ir Montekristo sala. Išlipęs į krantą, Francas bent laikinai užmiršo savo nuotikius ir ėmė tvarkyti paskutinius reikalus Florencijoje, kad kuo greičiau galėtų vykti į Romą – kur jo laukė Alberas de Morseras. Paskui jis leidosi į kelionę ir šeštadienio vakarą išlipo iš pašto karietos muitinės aikštėje. Kambariai, kaip jau esame sakę, buvo sakyti iš anksto, reikėjo tik pasiekti pono pastrinio viešbutį. O šitai buvo netaip jau paprasta, nes gatvėse Vilnijo minė ir Romoje jau buvo girdėti duslus ir nerimastingas klegesys didelių įvykių pranašas. Mat Romoje kasmet būna keturi dideli įvykiai – karnavalas, didžioji savaitė, dievo kūno šventė ir švento Petro atlaidai. Kita visą laiką miestas būna apsnūdęs tarp gyvybės ir mirties, o tai daro jį panašų į nelyginant šio ir ano pasaulio prieplauką. Nuostabiai gražią, kupina poezijos ir labai savotišką prieplauką, kurią Fransas jo buvo aplankęs kokius šešis kartus ir kuri kiekvieną kartą jam atrodydavo dar žavingesnį ir patrauklesnį. Pagaliau jis prasibrovė pro vis labiau didėjančią ir vis labiau uženčią minę ir pasiekė viešbutį. Į pirmą jo klausimą jam buvo atsakyta taip širkščiai, kaip te tai moka atsakyti užimti vežikai ir perpildytų nakvyniais namų šeimininkai, kad Londono viešbutį vietos nėra. Tuomet jis pasiuntė ponui pastriniui savo vizitinę kortelę ir primygtinai prašė pakviesti Alberą de Morserą. Tadai padėjau. Ponas pastrinis pats atbėgo pas jį atsiprašė, kad privertęs jo malonybę laukti išbarė tarnus, ištraukė iš čičeronės rankų žvakę, šis jau buvo spėjęs prisiplakti prie atvykusiojo ir ruošėsi jį vesti pas Alberą, bet tas pats išėjo jo pasitikti. Užsakytą patalpą sudarė du nedideli miegamieji ir kabinetas. Miegamųjų langai buvo į gatvę, šią aplinkybę ponas Pastrinis nepaprastai išgyrė. Visus kitus kambarius tame aukšte buvo įsinuomojęs kažkoks turtuolis iš Sicilijos ar iš Maltos, šeimininkas tiksliai nežinojų. Visą tai labai puiku, ponas Pastrini, tarė Francas, bet mums būtų nepro šalį tuo jau pavakarieniauti, bet to rytojui ir kitoms dienoms reikia karietos. Vakarieniai vieni juokai, atsakė viešbučių šeimininkas. To jau bus paduota, bet karieta? Ką? sušuko Alberas. Na, ponas pastrininė, jokaukite, mums reikia karietos. Jūsų malonybė, atsakė viešbučių šeimininkas, bus padaryta viskas, kas įmanoma, kad jie gautumėte. Daugiau nieko negaliu jums pažadėti. O kada sužinosime, paklausė Francis. Rytoj rytą, atsakė šeimininkas. Ką čia? tarė Alberas. Užmokėsim brangiau ir tiek, viskas aišku. Drekas ir Aronas paprastomis dienomis ima po 25 frankus, o sekmadieniais ir per šventes po 30 ar 35. Pridėkite 5 frankus už tarpininkavimą ir bus 40, kam čia daug aušinti burną. Aš abejoju, ar jūsų malonybė net už dvigubai tie galėtų ką nors gauti. Tai tegu kinko arklius į kelionės karietą. Ji truputį apdaužyta, bet niekis. Alberas pažiūrėjo Francą kaip žmogus, nesupratęs, kas jam sakoma. Kaip jums šitai patinka, Francai? Nėra arklių, tarė jis. Bet argi negalima gauti nors pašto žirgų? Visi jau išnuomoti prieš kokias dvi savaitės, likę tik tie, kurie būtinai reikalingi paštui. Ką jūs apie tai pasakysite, paklausė Francas. Pasakysiu, kad jeigu aš kokio nors dalyko nepajėgiu suprasti, dėl to nesuku galvos. Einu prie kito, Na, ar vakarienė paruošta, ponas Pastrinė? Taip, jūsų malonybė. Tai pirmiausia, pavakarieniaukime. O karieta ir arkliai, paklausė Francis, nesirūpinkite, bičiuliai, jie atsiras, tik nereikia šikštėti. Ir Morseras pavakarieniavo su ta nuostabia filosofija žmogaus, kuriam atrodo viskas įmanoma, kol jo kišenį įsipūtusi arba piniginė gerai prikimšta. Pavakarieniavęs atsigulė, ir miegojo kaip užmuštas, sapnuodamas, kad važinėja per karnavalą šešetų arklių. 33 dalis Romos plėšikai Kitą dieną Francas pabudo pirmas ir tučto jau paskambino. Varpeliui dar nenutilus, įėjo pats ponas pastrinis. Na matote, švitėdamas tarė šeimininkas, net nelaukdamas Francų paklausint. Vakar aš neapsirikau jūsų malonybę, nedrįsdamas nieko jums žadėti. Per vėlai susigrebėte, visoje Romoje nėra nei vienos karietos. Žinoma, tik toms trim dienoms. Taip, aišku, atsakė Francis, kaip tik toms dienoms, kai jos labiausiai reikia. Kas naujo, paklausė Alberas įeidamas, karietos nėra? Įspėjote, mielas bičiuli, atsakė Francis. Nieko neprikišė. Geras miest palaikis, tas jūsų amžinasis miestas. Noriu pasakyti jūsų malonybę, nesutiko ponas Pastrinis, traukdamas išlaikyti krikščioniškojo pasaulio sostinės orumą šių keleivių akise. Kad nėra karietus nuo sekmadienio ryto lygi antradienio vakaro. Bet lygi sekmadienio, jeigu norėsite, rasite nors 50. Na mat, čia jau geriau, tarė Alberas. Šiandien ketvirtadienis, nežinia kas gali atsitikti lygi sekmadienio. Gal tik tai, kad prigužiais dar 10 ar 12 tūkstančių žmonių, atsakė Francas, ir mes pateksime į dar keblesnę padėtį. Mielas bičiulė, atsakė Morseras, džiaukimės dabartimi ir netemdykime ateities. Blogiausių atveju langą turėsime, paklausė Francas. Langą, kur? Į Korso gatvę, kur kitur? Jūs juokaujate langą, sušuko ponas Pastrinis, neįmanoma, visiškai neįmanoma. Buvo vienas neužimtas Dorijos rūmų penktame aukšte, bet ir tas išnuomotas rusų kunigaikščiui už 20 cechinų per dieną. Abudu jaunuoliai nustebę susižvalgį. Žinote, brangus bičiuli, tari Francas Alberui, kas mums belieka daryti. Praleiskime karnavalą Venecijoje, ten, jei nebus karietų, bent gondolą gausime. Jokių būdų, sušuko Alberas – Aš nusprendžiau pamatyti karnavalą Romoje ir jį pamatysiu, nors ir su kojokais tektų vaikščioti. Puiki mintis, sušuko Francas. Ypač jei gesinsime mokoletes. Mokoleto žvakigalis. Per karnavalą gatvėmis paprastai visi vaikščioja su žvakėmis. Persirengsime polišineliais, vampyrais arba landų gyventojais ir turėsime velnišką pasisekimą ar jūsų malonybės vis dėlto norėtų gauti ekipažą bent iki sekmadienio? Žinoma, atsakė Alberas. Nejaugi manote, kad mes vaikščiusime Romos gatvėmis pėsti kaip kokie raštininkai? Jūsų malonybių įsakymas bus įvykdytas, tarė ponas Pastrinis, bet įspėju, kad ekipažas kainuos šešis piestrus per dieną.